Լևոթոնը կորչիլ չի։ Մին հարուստ հնգրաս էր մարդ, միներ իրան կնկանն հետ տուսակյամ շոր գալի։ Ես մտածնում մին ջահիլ տղա յուրան կրմունջան կցավակ կետը։ Տավազատամ նմոտնում կետը այդ տղեն տուսունում։ Այդ տղան վեր օշկլոխն հավաքում դրան ասում է. «Խեինց կետան տուս գալիս։ Մին այլի պիտի նորից ինքնիմ կետը ինձ սպանեմ»։ Էդտիսոնը հրցնում է, ասում է՝ «Դու հələ այդքան ջահի, ինչ այլան, ինչու հետը ես ոսում քեզ սպանես»։ Դա ասում է՝ «Ես ինժեներ եմ, մի մած լավ շենք եմ շինալ, այն էլ տական քանդվալա։ Այդ շենքը պետք է նորի մինան շինիմ, ամա օշ չոնիմ։ Պիտի կռներս կպոտեն տանեն տուրման, ընդեղ էլ պիտի վսկռնս փթե մեռնեմ, լավն են չի ու ինձ սպանեն դուրմումը այդքան տանջվեմ ոչ այդ մարդն ասում է քեզ մին քսակ վսկ եմ տամ Քինի շենքը նորից շինի։ Էլ ինչ սոզում քստամ։ Տաթա կնեգ եմ ուզում։ Տամին քսակ վսկեն տամա կնեգն լնհը ինքը տերտե կյամտոն։ Դրանա եթե մին տարե անցկենում, երկու տարե անցկենում, հենգն անցկենում, թավեցը, տահանցանա ոչ նամակակյան, ոչ էլ խաբար։ Այդ մարդը ձեր կինելած փողերելով հնգրմաճի ցխանում ինքը եղտու ճղորտաչիրերավ կինամ շորկյամ վրտահանց կթանա տեսնա ինչ ընտերա շորկելավ կինամա հսնում ին քաղաք որտեղ այդ ինժեներն ապրում հրցփորձրելով տա տոնը կթանոմա տեսնում տորնո քլիտավ քալլած կինամա գործատը կթանում տեսնում ենն մրթկնեք յուրուր կրնա փռնած կյաման ու էր կյաման կող կավնանց գնում իրեսը եշում չն ասում է հալբացից դասալչն է կար չղծավ կինամա տրանս առաջը վնն կենում տեսնում կյաման յուրան ռճավ անց կենում սուսուփուս կինում դրան տենակ թխես արուն չարկաթել ասում է դել զուր ապրելս չաշմշիլած կինամա վագզալը վագոնան մտանումա որ յուրան կցի տակը սպանը Հենց այդ վախտը ճամադանը ձերքի միջահել տղա յուրամուտանում ասում է, «Էս ճամադանը քշտիտ պահի կյամ»։ Դա ետա տերնում որ ճամադանին եշի, այդ տղան ետա տերնում քինեմ։ Անցագնե մի սահատ, երկու սահատ, հենք վեց սահատ, մի սաղոր, այդ ճամադան պիրող տղան կյամ չի։ Դա ասում է, «Այդ ճամադանը վերես քանցան դրա մին պեցանում տեսնում աչին ինչ կա»։ Պեցանում տեսնում ճամադանը լիքի վսկե։ Ճամադանը յուրանում քինամ Տանը այդ ոսկավը այն ինժեներ են տան առաջի մին հունց տոնաշինում, որ նրա երաշոք անում։ Կշտին էլ մի մած դուք հանապեցանում, սկսում առուտուրանելը, օրը օրը երահրուստանում, փող գյութում։ Մին պարավ կնեգել յորանում, այդ դուքանումը պեննելի հետ է։ Այդ պարավն էլ մին շատ ղաշանգեղ չգայանում։ Դա միշտ կինամարկյամ մորնան ուրան հետ է հաց արշինում պիրում։ Մին օրել այդ հացեն իրա խոսք ապեցինում, դա պրավեն ասումա ես ես քաղաքոմը մին գարիբ մարդում, ոչ մին բարիկամ չոնեմ, իմ բարիկամս դուքուք, ոզում եմ որ դու քո աղջկանդ նհդ իմ պլատոմս ապրես, դու ինձ մարտերնաս, ես էլ քեզ տղա։ Բարամ աղջկանը նհդ կյաման տեղ ապրում, այդ դուքանը դեռնումա քաղաքեն աշկ։ Մին օրել այդ տղան կյամա պրավեն կոշտը ասում է ինձ տոն տեղ կնեք խոխայ հարկավեր վերքան մտածում քո աղջիկիդ լողջանա լավնա հինչ կասես պրավն ասում է դու քո գդում թաթե քուրուր կսիրիկ յուրուրն հետ կապրիկ ես մնա կարողում օրտնին վերմն պերծու ծիրանակ ծիլիկ ծաղկեք զորանակ տղան թա ես ոզում են մի շեբեթե հրսանեք անեմ հունց հրսանեք վրսախ քաղաքում ապրողներն մնան պիրենն պեցկալած։ Դուշմենս աշտել օզմում հանածին։ Այդ տղան ուրիգունու զրուցին վախտը թողտայորոնում սկսում հյուր վեր հրսանեք պիտիկա նանց անունները միմին կյուրոտումա ոզմավր հրսնքեն ինժիներին ծեն չիտա։ Պարավնասմա մոտը հրևանը հրուպարի կաման լավա, վեր դուշմենը տելինի դե գիրի թողկյա։ Հսանեքը սկսում են ամեն ինչ ստոլեն երա վրացած, այնքան էլ մարդայնում, որ ասեղ կցիլը տեղ չինում։ Ամեն կենաց խմում են, հերթը հուսնում ապսեն։ Հսան ստականը յուրա ունում ասում է, «Էս ստականը խմում են մարդին կենացը, որ յուրան կյանքը խնայալ չի, կետումը խեղտող մարդին ազատելի հետ է»։ Ուրանել մին քսակ վսկայա տվալ, կնեք նրն հտնա տվալ, ամա այդ մարդը մեհենք նրան բարյուր բարուլուս չիտամ։ Այդ մարդը մեհենք ստեղ նստած մզնհտ օտոմ խմումա։ Դրան ջիրան տուսոն օգնել եսում, նայել մենը մր հրեվան ինժեներնա։ Ես կոզիմ վեր այդ ջորա մարդ մր մաչին ինևուչ։ Մարդ միշտ ուրան լվոթն ունողն տեղը կգիդա։ Սարը սարի նիչիկյալ, մարդը մարդին նիկիկյալ։ Լող ամը մինտեղան հոլորվման փիս-փիս եսում այդ ինժիներին անգյունու։ Այդ ինժիներն էլ ստականը յորանում ասում է. «Ինչ վերիմ հրեվանս սորվա հրսնքեն փսան ասալա»։ Լող դուզա։ Ես ոզում չի մտանամ խոսեմ նրա հետ է, վեր հման չմի։ Ինքնից շատ դիվոթուն արալ, ես ոչ մին պենել հրաշ չմլալ։ Մենք հրցրեք տեսնամ, Վգզալումը են մին չամադան վսկեն հովաղ արկալ, վեր նրանավ էս պալատնեն շինալա։ Հագյուդում չեք գիդացեք, են չամադանը վսկեն ղարգողը ես մլալ։ Հրծրեք տեսնամ, յուրան կշտին պեն անող բարավը հուվա, ենի մարսա։ Ես եմ ղարկալ վեր յուրան կյոմագան է։ Հրծրեք տեսնամ սորվա հրսնքեն հարտնը հուվա, են էլ իմ քուրուսա։ Ես էլ եմ ստականը խմում երկու ծաղկեն գերածը։ Ոզում եմ վեր միշտ բախտավերենին լավ ապրեն։ հաստու պերակ լոխմին կինա։ Ինում աչինում մին կլոխը շատ մծ մարդ։ Այդ մարդին մենակ մին տղայ այնում։ Տեսնում ավր իրանց երկրումը ապրել չինում, տղեն յորանում շատ երկրներ շորքամ թատսնա, որտեղ ապրելի թարիկա։ Շատ են կենամ թախրեք մին երգիրեն տուսկյամ, որտեղ մարդիկ ապրանքեն լավն ու փիսը ճոկում չն։ Ամեն ջուրա ապրանքեն մին կինավն ծախում։ Կաստումնելին իրեք կապեք ծախում, հաց են գիրվան քանել, սուղան են գիրվան քանել, ծմերու կննել, կարտոշ կննել, մի խոսքով լող ամեն ինչ։ Տղան վրի տիտս նմա հորնասմա, ես երգին սկական մզհտեա, ինչ որ լավա ինք կոնենք հրստանանք, հարնելասմա չէ, բալա չէ, չէ, Մին երգիրում վեր ապրանքուն լավն ու փիսը կարամ չնճոգեն։ Այդ երգիրումը հունց կկարենք մս ճինանչին։ Մարդ կին հատեն, չէ, չէ։ Կինենք մին ուրիշ երգիր։ Հղայինն ում քինում Շատ վեր գնամն մինորիշ երգիրն դուսկյամ, դասնում այդ երգիրին ժողովրդու հվակ վալն մի մարդու սուդուն անջուկոնում։ Սուդան օգնել թակավերն այնում։ Թակավերն այդ մատին հրցնում է, Դյուխայիս տոնոտ պեցյուրշինալ վր գյողը կյա կուտանատ ակուշկավ վր ինգինի մրն է։ Տոնոտ վր քաշիներ շինած գյողը վր կնգյար վնը կկոտրար ծեր կկոտրար սաղ կմնար։ Տոնոտ վր պեցյուրշինալ դրա հատա քս պիտի կախտանք։ Ինչոն ես ասելի։ Այդ մարդն ասում է թակավերն ապրած կնա Տոնուհու ես չիմ շինալ, ուստեկն են շինալ, թակախստլական իրանց կախտու։ Թակավար նստոցուցեն ատամ հրցնում թա խեյք էս մարտին տոնոպեցյուր շինալու էր գյողեկյա տրա ակուշկան վերինգնի մռնե տրա հետը ծս կախամ տամ ինչոն է քսելի ուստեքն էլ ասում են թակավերն ապրած կենա մունք այդ տոնո շինելիս վախտը քու պալատատ մին աղջիկ շատ լավ երկսելիս էլել երկին սեսի գալիս էլել մզ հսնելիս Իրան տեսնալիս չընկալալ տոնը պետք շինալ, վերը այդ աղջիկանը տեսնանք։ Թակախոստուլականը աղջիկանը գախտո։ Թակավերը հրամանատան վերուրան պլատոմը ինչ քան աղջիկ կա հավաքեն պիրին յուրան կոշտը։ Թակավերեն պլատոմներ աղջիկերքը շատ են ունում։ Լող հովակումն պիրում, հրցփորձանում, տեսնում այդ երկասողո թակավերեն մադար աղջիկնա։ Թակավերն իրան աղջկանը հրցնում է, թա խիսլալ քու ու թաղմդ երկսելիս, որ ուստեքի քու դարդան այդ մարտին տոնը պլեցյուրշինին, որ կյողը վերինգնը մռնե։ Աղջիկի կարամ չխոսե։ Թակավորը հրամանատամ, որ իրան աղջկանը տանեն կախտան։ Տանում են քենդերի հղլականում, աղջկանը պեսերցնում տաբրետկան, իրան վննը կցնում, հղլակը կցում փոկու վեր կախտան։ Աղջկանը գլոխնան չանան, ենքան կուճուրայնում, վեր հղլական տուսայնգում տապն վերինգում։ Իրեք հետ աղջկանը վզը գցում են հաղլակը, իրեք հետ էլ դուսապորցնում տափն վերինգում։ Թակավերը իրան նազիր վեզիրներն ասում է՝ «Քեցեք, տեսեք, մած գլխավոր մարդ կա, բռնեցեք պիրի կախտանք»։ Նազիր վեզիրները հվակված մարդուցու մաչին եշմն տեսնում մի մած գլխավ գռզնոտ մզերով մարդ իրան տղն հետ ժողովրդը մաչին վննկացած թիմաշայանում։ Կերաման ասում թակավերը քծենատամ։ Դա տղն հետ մտանոմա թակավերեն կլոխտամ վննկենում թակավերն ասում է Սրա գլոխը լողջանա մծա, կախտուվիկ։ Այդ մարդն էլ ասում է, թակավերն ապրած կենա։ Գյուդում որ իմ մեղքս մնակ իմ գլոխոս մծինիլնա։ Դրա հետ էլ ինձ կախը կտլական։ 5 րոպեանը յետը կելականում իմաստուն տերած։ Թակավերը թա դեվերի տիա, ինձ կախտուվեք։ Հու ինչ պեն գյուդում չի, թող մտեմ պահե 5 րոպեան յետը իմաստուն տերած կելականում լոխասիմ։ Թակավերն տիանում լոկ տամ պիցրանում դաբրետ կան Ջալլաթը կենդրկցում ապոգո Դաբրետ կանտական դուսոնում եշմն 5 րոպե, թակավերի կավեջ, 10 րոպե կավեջ, 20 րոպե էլա կավեջ։ Թակավերը հանգիվալա։ Հյուր թակավեր տնին, հյուր չի տնին, բերման այդ գլոխումս մարդին էլ թակավեր տնում։ Դրանով էլ հեքիաթը բրծնում է։